Herriotsak pausumediak ekoiztutako saio bat egunero arratsaldeko zorzietatik bederatziak arte antxeta irratian. Ba, Arratsaldeon gabeko zorziak dira eta egunero bezala herriotsaken zaudete eta gaurkoan ba, mundu hotsak antxeta irratiaren sintonian. Gero ba, esan bezala mundu hotxak e, asteazken, asteazkenetan izango duzuten saioa hemen antxeta irratian eh, bi asteazkenetik behin, sortzeetatik bederatziak arte Eta askapenako kideak egindako saioa izango dena Eta bueno, saio berezia dugu gaurkoa, lehendabizikoa delako, baina baitare, ba, e, aurreko astean, ba, askapenaren kontrako sareka ba, bat egon zelako. Bertan, zezpi askapenako kide atxilotu zituzten, e, bost kartzelaratuak e, izan dira, eta baita e, iesean egondu dira ba, beste askapenako kide batzuk, ez? Gordun saio hau nahiko berezia da Horregatik eta beraz saio hasteko ba, guk gure besarkadarik beroena e, ba, elarazi nahi diegu kartzelan daudenei baita txilotuak izan dau, eh, direnei baita iesean daudenei ere Orduan gure gaurko sintonia abesti hau zein eh, saioa beraiei eskainita gero eta ziko gera e, ba, askapenako lagunak e, agurtzen, arratsaldeon Kaixo Zemo zaudete Ongo bai Eta azteko uste dut ba, e, aurreko azteko gertakariei buruz mintzatu nahi zaretela, beraz e, ba, nahi duzutenian. Ba, bai, e, bezala, joan den ostegunean eh, Pablo Ruz epaileak e, zazpi atxilotuak epaitu zituen eta mm, bost espetxeratzeko agindu eman zuen eta beste biak, e, kasu honetan Ruben Sánchez eta Ondarribiko itxasoleku ona mm, bermea ordainduta aske utzi zituen. Ruben Sánchezek 10.000 mila euroko bermea ordaindu berri izan zuen eta itxasoleku honak e, milakoa e, atxilotu hauei etako kide izatea edo Fark eh, Kolombiako talde armatuarekin kolaborazioan lan egitea egotzi zaie eta e, Walter Wendelin, Gabi Basainez, Aritz Gamboa, David Soto eta Unai Bazkez atxilotuak izan dira eta Irungo Uberka brago bilatze eta atxilotze aginduare agindupean dago. E, horrela, eh ba, elkartasun eh, ugoldea egonda interna, internazioan, e, ala e, Argentinan, Mexikon, Txilen, Venezuelan, Palestinan, Danimarkan, Italian edo Suitzan, elkartasun e, gutunak bidali dituzte Euskal Herrira e, elkartasuna adierazteko eta mm, protestak egin dituzte Espainiaren enbaixaden aurrean hemen ere Euskal Herrian geurean e, protestak ugariak izan dira, eh, adibidez ondarri bin eh, atxiloketen egunean bertan egunta hogei pertsona bildu ziren, eta ertzaintzak gogor jo zuen manifestarien aurka, bi atxilotu, bi, atxilot, bi pertsona atxilotuz, haietako bat e, adin nahiko heldua eta hiru herritar ospitalera eramanak izan ziren e, bai eta e, bi tiro eman zituzten airera e, intimidazio moduan. Irunen ere aipagarria da joan den egin zen manifa, zeinetan berreun eta hogei pertsona bildu ziren. Eta horrela e, horrela izan da ba, joan den izan den prozesua, eta ba hori pixkat e, atxilotu hauei elkartasuna adierazi eta gure artean editugula, alik lehenbailen editugula esan, eta animo. Azkatasun iraunkorra. Estatu batu irakeko inbazioari emandako izena. Duintasuna. Txilen pinotxeten diktaduraren garaian konzentrazio esparrui eman zitzaien izena. Azkatasuna. Diktadura Uruguai erreko kartzel handiena. Lanak azke egiten duer. Ausbitzeko konzentrazio esparruaren sarreran zegoen esaldia. Ixiltasuna osasuna da. Diktadura Argentinarrean militarrek erabiltzen zuten eslogana. Demokrazia. Euskal Herrian eta munduan ilegalizazioak, atxiloketak, torturak edo eta hilketak erabiltzen dituen sistema politiko. Erizkuratu dizagut hitzen esan nahi. Bi, azteazkenetik behin, sortitatik beherazia akartai mundu gotxa. Antxeta egatearen zaino internazionalizat. ba naiz ere gora Eta hause izan da, e, ba, aurreko asteko gertakarien kronika Nola zalaratzen Gertakari latzak Eta bueno, lehen e, hori egin dugu eta ba, ipatu nahi genuen ere ba, ez daudela egon beharreko guztiak, bereziki gaur, ez da? Baina naiz eta fizikoki ez egon, ba, baditugu bai bihotzean, eh? eta hori ezin diguteken du. lortzeko beldurrez garelako usten dio hogu elkarri Oinezika Eta gutxinaka gutxinaka saioan aurrera da ba, egiten dugu eta ba orain elkarrizketa bat izango dugu Azkapenako kide bateri egingo diogu elkarrizketa Gutxiko dizuet zuei elkarrizketa egiten Eta bera ba, urte desente eh, gondu da askapenan eta hasieratik eh, ba, badaki pixka bat zertan, eh, zertan ibili den eta eskualdean ere ba, ba, zertan zenolako askapena izan dugun kontatuko digu. Bueno, ba, pebe dugu ja e, telefonoaren beste aldera eta ba, zuzenean ekingo digu elkarrizketa oneri eta kontatuko diguzu ez da ba, nola izan ziren astapenako, e, askapenako asierak. Bueno, e, hori izan bezala, bueno, mila behatzion dara zazpian sortu zen ondarri bian egin kongresu batean eta bueno, bide bidea gora betxura izan du da gogor zabaldu zen e, mundu mailan, e, garai haietan, e, garaita sortzi, garaita markada, lehenengo garaita markada, mena, bueno, gero jakina den bezala, pues, bueno, ja, e, sozialismo estatuesko erori, erori egin ziren, ere Amerikan abia jalan, pues, ya, e, iraut, martan irautzak, e, pues, imperialistak ere, pues, akatu zituzten eta bueno, hor pixka berak ada zen eta bueno, ja azkineko urtetan badi berriro ere gora dijoala internazionalismoa munduan ere Euskal Herrian ere ez. Eta nola ikusten duzu etorkizuna? Azkapenako etorkizuna? Azkapenaren etorkizuna? Bai. Ba, bueno, orain zaila da, zaila da, zati zen nola etorkizuna ez, eh? oza, azkeneko, azken, azken, azken, azken, azken, azken, azken, azken, azken, azken, azken, zaila da, zati nola dola, ikusten dut, azkapena etorkizuna, ez, eh? bintzati, inter, internazionalismaren etorkizuna, ondo ikusten dut, ez, behar denez, o, pues, Eh, pues, ondo ikusten dut, o sea, behar, behar, behar, beharrak eramango gaitu internazionalismora. Eta berdin dio askapenak edo beste izen bat eukitzea, baina espero dugu Aztakeri, aztakeri hau, Estatu Espainola burutu duen aztakeri hau, askapenaren kontra, pues, eh, bertan gelditzea eta gure kideak eta libre gotea lehen bailen. Zeren nola eragin du azken zareka askapenan? Ba, bizka komentatu duguna, ez? E, eh, ba, Gubentzat, ni pertsonalak itzen gudut, ez? Netzat oso gora izan duda ez, porque eh, ilusioak biztuta dituzu, eh, gauzak buruan, pentsatzen pues, gauzak zer egin, ah, hau edo bestia, eta, bueno, harako kolpeak eh, jatzen duzunean, pues, gogor egiten zaizu ez, baina, bueno, ere ikusi behar da, ba, ba, puntu, bueno, puntu positiba tematen da, bueno, pues, ja, azkene eh, urte hauetan, fuerte ari lanean, eta pentsatzen dut hori internazionalismoak ni asko egiten diola zapartza ere, ez kasunetan ez hori, eta horregatik e, e, ez? Horba, hori pentsatzen dut hori, pues, bide, gaudela, ez? Eta, bueno, ez da. Bai. Eta, entzuten duzu? A pebe? Pebe? Bai. Entzuten duzu? Bai, bai, bai. Bai, bai, ni bai, bai. Eta azkapenaren hibidean, zein herrialdekin adiraz izan du elkartasuna? Bueno, herrialde asko, ez, eh? benengo... Aziera, aziera bat ean... Eh... Nicaragua eh, botere hartu zutenian orduan beraiekin eh, lanpilla egin zen, eh, gero El Salvador, Palestina ikutu da, Namibia, bueno, ahora un Venezuela, es que Colombia, Argentina, Sahara, yo que mundo, o sea, Europa, ¿eh? Bretaña, Irlanda, Escocia, hainbat herrialde, ez, eh, ez dakit. guztira, ez? Batutan, bueno, ere eh, egoerak eh, markatzen ditu ba, batzutan pues, batekin edo bestekin eh, harremanak e, gehiago ipitzen dituzu, beste txan gutxiago, pues bueno, hori da dakit. Ta, Eguerren bako puntu olako Alkartasun barruan, brigada, brigada antolatzen duzute, eta zer da brigada bat, eta zer helburu ditu? Bueno, brigada, hori, leheno komentatzen un mesela, Nicaragua eh, Nicaraguan, hasi ziren, Orduan, ja, sandinistak botere hartzen dutenen, boz horre, kristona e, eh, lan pila bat egiteko ez, bai strukturalki, alfabetatzen, e, denetatik, ez? Orduan eh, hor brigadak e, urtean, etzien igual gaur egun mesela diren brigadak ez, igual egiten direla urtean behin edo joaten dela horrela, han e, garaia hietan, pues, ia urte guzian joaten zen, ez? E, Osea, beharra ondila zegoen eta, eta bueno, jendia gogoz, e, eh, azizen brigada hieratara joaten, eta, bueno, gero hori, pues, eraman du beste lekuetara, e, bai, brigadak e, bidaltzea, ez? Eta, bueno, brigadak, e, bai, leku ezberdinetan, pues, eskatzen, eskatzen duten arabera, ez? Guk, brigadak ikusten ditugu, ikasteko eta gure gure egoera herri haietan adierazteko, ez? Ikus, ikus dezaten eh, hemen herri honetan ze, ze, pasatzen den, ez? Eta gu ere haien berri, harien berri bertatik bertara jakiteko. Eh, baina, esan bezala brigadak e, eh, deku ez die berdinak. E, deku bai, batzutan behar da gauz bat eta beste batean beste gauzat behar da, ez? baina hori bai beti el, elkartasunak eh, elkartasuna adierazten eta pues, aman eh, lan, lan, egin, eh, lan, egiten ez eta eskualdo honetan txingudin ze ekintza egin ditu bazkapena bueno zan bezala bai mm, azkapena hori, eh, ja sortzera zazpen edo hasi zen, eta bueno, ja, hori, ja, urte asko pasadien, eta nik ez ditu <laughs> gauzak oso ongi gogoratzen, ez, eh, ze gauzak egin ziren, ez. Baina, ba- bueno, baina, bai gogoratzen dut, e, hori, ba, Nicaraguakoa, Ronda Zaltzen, adibidez, egon ginen, egon du ginen pues, e, eh, Zaharako, bueno, txarlak e, antolatzen, Zaharako, Zaka, Marroko seko jendea, bueno, hainbat eh, lekuko jendea egon du zen, egin ziren nazional maiazaren aldizkariak, orduan hortan ere lan egiten zen, e, inkuso este, Madrid, Juan, Juan izan duzen, e, elkarrizketa bat egitera, e, kubako embaixadoreari, e, bueno, lan, lan mota, mota ezberdinak egin, egin izan ziren e, garai haietan, ez? Ba, eta gaur egun, eta, Eta gaur egun, ba, bueno, gaur gero, hori, beraka egun duzenean, pues, eskapena irunen, e, bueno, ja zu funtzionatu, eta orain indela bi urte eskaz, so gutxigo, ere berre, berreskuratu da eskapena, eta, bueno, <clears throat> eta urte txiki honetan, osea, azkeneko urte honetan, pues, bueno, lan eh, xumea egin dugu, baina, bueno, nik ustez borita induguna batez ere palestinaren alde, e, bai bai dago kanpaina bat, e, pak bi izenakoa hainbat erakunde, e, palestinako hainbat erakunde sozialak e, eskatzen dutenak e, boikota, irralgo estatuzionista diez. Erakunde hori, bueno, die kasetariak, e, eh, irakazreak, emakumeak, e, sindikatuak, oza, zen, izarte mailan erabiltzaten er, erakundeak, ez? Eta horren, <clears throat> lotikan hemen egin ere, pues, egin dire txarla batzuk, egin dire manifa ba, batzuk ere bai, eta, bueno, pakbien asuntoarekin ere kontaktatu da azkapenatik, e, irungo erakunde pila batekin, ez? Bai, eh, sindikatu guztiekin hitz egin da, ia partidu politiko guzti guztiekin, eta gero uste hainbat erakunde sozialekin eh, ere hitz egin da, eta, eta lortu da ere ba, manifestu hau sinatza. Batzuk e, igual ez dute ere sinatu, baina, bueno, e, nola bateko babesa ere eman diote, eta, bueno, nik uste dut oso, oso, oso positiboa izan duela. eta, bueno, batez ere gero antxutak ere txarlak eta, bueno, ikasi duguna ere nik, nik positibo hartuko nuke, eta gero, bueno, pues, beste gauz batzuk, ba, ba, bueno, propaganda eta lakuak, ez? Mm, eta nola, ikusten duzuzu, zu internazionalismaren ah, internazionalismaren etorkizuna irunen? Ba, bueno, ni leno aipatu dugu mesela, ez dakit, e, internazionalismoa bai irunen, bai mundu zuan, ez? Nik ez dut ikusten etorkizuna internazionalist, internazionalismoa digabe, ez? Ez nik usi behar dugu e, etxaila munduan e, neoliberalismoa ez, imperialismoa dela, orduan e, txai berdina dakau eh, herri, herri guztiak. Gu ara zapalduak, e, zapaltzaile batzuk daude, eta zapal, zapalduen artian e, amon komuneko lana ezinbesteko izango da mundu libre bat egiteko, beste, beste mundu albalima, ba- nahi, nahi balima dugu ezinbesteko izango da e, internazionalismoa, ez orduan e, beharrak ere eramango gaitu internazionalismoa lantzera eta e, borroka horretan e, jarduntzea ez. Ez da, nik ez dut ikusten beste biderik, ezin da mm, hemen e, borrokatu beste beste, mun, esa, beste herri bat libre ez baldin hemen ezin libre, libre egon ere, ez? E, azkapen soziala ezkenean, e, lortu behar da imperialismoak eta kapitalismoak sortzitzen, ez? Kapitalismoak eramaten gaitu miseriara, e, gero eta gehiago, mundua gero eta jende gehiago dago e, oso, gaiz, oso gaizki ez, eh, bueno, hori ja, jakina da ez, eta ah, bai komunikabideak, bai dena ja kontrolatuta kapitalismoak eta elkartasuna eta internazionalismoa lana behar beharrezkoa izango da hemendik ateratzeko eta eta vuelta emateko mundu triste honetatik, ez? Ah, ba, ba, animo eta ondo segi, mi esker... Markatu, bebe, Eh, bukatu baino lehenago, esango diguzu, zeuz nola uste duzun e, erreakzionatuko dutela pakbia sinatu zuten erakunde hauek eh, gertatu denaren ondoren? Barkatu nola, nola, ez dizuta ondo eh, nola uste duzu erreakzionatuko eh. dutela pak bia seinatu duten erakundeek e, joan den astean izan dako ondoren? <laughs> bueno, galdera polita da, ez? E, ez dakit, e, zaten zen izun bezala elkar lan hau, ba, puntuala izan zen, e, e, palestinaren asuntoarekin eta horrein gutxi e, e, eraman dugu elkarrekin, ez? Zoritzarrez nik ez dakit, e, lenguan e, manifan egon duzen manifa e, berrun pertsoneko, berrun da hogei pertsoneko manifa uste dute irunean egon duzela, eta bai batzuk, erakunde batzuk e, ikusi nitun ez, beste batzuk e, faltan motan itun ez bueno, genitu, no, esan nahi dut, ez, nahi iztegiten duen, nahi ze pertsona bezala, bueno, bueno, talde, talde bezala dio, e, ba, hori komentatu genula, ez, batzuen falta, alkartasun falta hori, ba, sumatu genuela, ez, eta, bueno, baina, nori azkenian da lan, lan, lan, lan, eta lan egin, egitea, ez, zinduzu, espero, gauza hondirik, e, eh, rekorridoa txikia baldin bada, ez? Eta, bueno, e, zoritxarrez ebai diferentziak e, badire, batxutan uste ditugu mainan txikioa badire, benan, bueno, ba, ez dakit, hori <laughs> ez dakit erantzun dizudan galderari, edo? Ba, bai. Eta, bueno, nik beste galderatxo bat daukat, zeren, e, bueno, e, aurreko azteko atxiloketei buruz, ba esan duten e, o egotzi dieten askapenako kide hauei farke, bueno, etako e, ba, e, erakundeo aparato internazionala izatia eta farkekin erlazioak izatia eta olakoak, ez? E, zer esango zenuke, ba, horrelakoak entzuten duen bateri, ba, askapena ez duena ezagutzen eta ba, besterik gabe horrelakoak entzuterakoan ba, horrekin gelditzen denari, ez? Ba, Ez dakit, ez dakit zer ezaman jakin ezatela gezurrutxak direla eta gaur egun informazioa, bueno, lehen horrea ipatu dut bizka bate, eh, bai, ez, e, desinformazioa nagusi kontutuan eki dugu e, internazionalki etortzen diren informazio guztiak bakarrik e, lau da filtratuak, ez, eta gero gero zabaltzen dire beste, beste eh, eh, komunikabide, ez Europa eh, munduko komunikabide guztia iz. gainera hauek komunikabidea gero eta oi, kapitalak kartuta duta dituzte, ez, gaur egun egun karriak eta kapitalismoak hartuta ditu, negozioak dire, e, gertu behar dugu horrela betzela orduan, Claro, gu, gure lana mina egiten die, ez? Batez eh, jende hori, poder poder daukaten jende horri. Orduan nik eh esango nieke ba ez gelditzeko ere eh, telebistan eta ikusten dituzten e, gauzak eta entzuten dituzten gauzen gauzekin, baizik eta saiatzeko beste alternativa e, bilatzen e, komunikabidetan, beste gozak entzuten, e, bestela hortikan bakarrik ezurrak eta buruan azteketak eh, hartuko dituztela, ez? Kontutan euki berde, oso kontu ibili bergera komunikabideekin, oso oso kontu, porque txaiaren eh, esku daude, dendenak denak, bueno, den denak. E, salgu espen batzuk, e, zik ez, bueno, hemen ezkara ditugu, e, salgu batzuk, baina oso gutxi eta tamalez ez, eta Eta gero eta okerrago die komunikabideak. Eta animo, animo intzate gure kidei eta, bueno, animatu ere jendia, eta dakite eh, azirean esan duzuten, baina e, ostiralean, o larun bat, eh, larun bat sortzi, uste, dagola manifa iruñan dituta, a, kauza e, gertakariagoen kontra, eta, bueno, animatuko nuke jendea, hor e, ba, protesta egitea ez e, gauza guztian kontra ez ba, Mila esker, pebe eta orain musikar jarriko dugu eta bero albiztekin jarraituko dugu aurko saioa ba.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 J'ai pas envie d'être la statistique de service. J'ai juste voulu péter dans la soie, mais y a toujours plus de avant que soit. C'est vrai, j'ai tenté l'ours à me prendre dans la grotte, ça brillait tout au fond, il a fallu que je m'y frotte. Et c'était si quand t'as pas eu ta chocolatine, tu casses la vitrine, tu casses la vitrine. C'est pas la peine de regarder tout ça à la loupe, vous voulez tout savoir, moi j'en ai fait des entourloupes. Parce que les riches, l'argent, ils le gaspillent, et moi, oh, je fais plaisir à la famille. Toto, c'est une histoire, une histoire de Eta esan bezala, e, elkarrizketa honen ondoren berriekin jarraituko dugu Baina nori baino lehen, e, ba, gure imeia, herriotxaken imeia eman nahi dizuegu Zeren badakizue, ba, zuen e, hitza ere garrantzitsua dela, e, herriaren parte zaretelako, nola ez? je les ai pas pour de l'argent Ordun e, eh, ba, email bat eh, idatzi nahi izan eskero, badaki zute gai desberrina jorratzen eh, ari ditugula, gaurkoan internazionalismoa da, baina beste egun batzutan, ba, beste batzuk e, izaten ari dira. Ordun horreri buruz esan zerbait esan nahi baduzute, antxeta.sociala.gmail.com Antxeta.soziala arroba gmail.com Une histoire Je suis une autre petite histoire de rien du tout. broutille, Le môme m'a mis le feu à la brindille J'ai une toute petite histoire, moi, de rien du tout Pas même un voleur, pas même un voyou Un petit accro, une broutille Le môme m'a mis le feu à la brindille Le môme m'a mis le feu, le môme a mis le feu Le môme m'a mis le feu, papa, il a mis le feu Le môme m'a mis le feu, le môme m'a mis le feu Le môme m'a mis le feu, papa, il a mis le feu il a mis le feu, le môme a mis le feu, le môme a mis le feu. il a mis le feu, le môme a mis le feu, le môme a mis le feu, le môme a mis le feu. le feu, a mis le feu, le môme a mis le feu, le môme a mis le feu. le feu, a mis le feu, le môme a mis le feu, le môme a mis le feu. le feu, a mis le feu, le môme a mis le feu, le môme il a eman dizuet, Baina deitzerik badago ere bai, eh?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 Beno ba, hortxe dituzue, gure telefonoak, gure lineak irekiak eta zuen deien zain eh, daude, Eta orain, ba esan bezala, pasatuko gera berri internazionaletara. Orduan uste dut, e, ez, ah, ez, barkatu, barkatu, agendara pasabar gera, ez? Bai, bai uste dut, e, e, ba, hasi daia pixkata ipatzen, e, ostiraleko manifa, ez da? Hori da. Esta mañana, en Irunea, se realizado una rueda de prensa donde diferentes, o bueno, decenas de colectivos han llamado a movilizarse para denunciar la operación policial y judicial, y judicial contra Escapena y ocho militantes internacionalistas. Esta manifestación va a partir con el lema Internacionalismo a esta delitua ta chilotuac ascatu Parte desde la Plaza del Castillo en Iruña este viernes 8 de octubre a las 7 de la tarde. Agendan en apuntes de este bat, e, urriaren amaseia, larun bata internazionalista guna Bolibar eta Gernikan. Goizean e, eh, Bolibarreko herrian e, eh, Bolibar, Simon Bolibarren e, eh, oroimeneko aktu bat izango da, arratsaldean Bazkaria eta Manifa Gernikan, eta eguna biribiltzeko kontzertuak eta jaia gabeko e, gabeko ordu txikiak arte bertako eta Euskal Herri osoko talde e, talde mugituekin. E, etorri Gernikara eta benetan e, egun ona eta divertigarra izango dela e, uste dugu eta gainera e, egoera honetan e, beharrezkoa dela ba, internazionalismoa e, laguntzea. Amerika abia jalan, hainbat estaturen berreungarren urtemuga betetzen da aurten. Bi mende luze igaro ostean, herri hauek imperialismo eta oligarkien atzaparretan daude oraindik. Jatorrizko herriek ere, herri zapaldu izaten jarraitzen dute. A Puerto Rico lo tienen todavía ocupado. A Panamá le impusieron el canal. La instalación de bases gringas en Colombia son el mayor atropello que se ha presentado contra la soberanía de este país franquista. Aquí estamos nosotros con la espada de Bolívar. Bigarren eta benetako independentzia baten alde, Euskal Herrian bezala mundu osoan, urriaren amaseian, Bolívar Gernika, internazionalista eguna. Herriok, independentzia. independentzia. De Bolívar es ese sueño, va. astelenean neskak eta mutilak denok gonekin goaz berdintasunerantz goaz antxetara, goaz antxetara. Aste artean lurrarekin batera, abiadura motelian eta tomaten bila goaz antxetara, goaz antxetara. Aste azkenean, endaiatik zerura, txapela buruan jarri eta irauli mundua goaz antxetara, goaz antxetara. Ostegunean, auzotik tira bira, hemengo jaiak dira, tango obraz blaga goaz antxetara, goaz antxetara. Ostiralean, kanpotik etorri eta gure ara jatu irratitik mintza goa zantxetara, goa zantxetara. Herri hotxak, bidaso elkarteen ahotsak egunero sortzietatik bederatziak arte antxeta irratian. Eta orain bai eh, berri internazionaletala joko dugu, ezta? Ba, ¿Está aquí dakit eh, nora jungo garen lehen da bizi? Eh, Len Colombia, Pues la os Bai, eh, este lunes el Polo Democrático Alternativo hizo los primeros reparos al proyecto de ley de seguridad ciudadana, que ha sido presentado en Cáliz por el presidente Juan Manuel Santos. El malestar de este partido de operación tiene origen en crear un nuevo delito, el de apología del terrorismo. El representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, alertó que siendo así las cosas, los defensores de los derechos humanos y quienes piensen distinto al gobierno acerca del conflicto de intereses del país podrían ser objeto de un proceso penal. Todo esto mientras se siguen encontrando más fuerzas, o sea, más fosas comunes. Hoy 2.867, con más de 3.488 cadáveres. Cadáveres que pertenecen a los que se denominan falsos positivos. Falsos positivos de colombianos civiles, sindicalistas, líderes, campesinos, indígenas, que el gobierno colombiano considera muertos en combate. Bueno, y ahora viajamos un poquito más al sur de Latinoamérica y vamos a hablar un poco de los 14 presos mapuches que siguen todavía en huelga de hambre al considerar que la reforma a la ley antiterrorista no se ajusta a la exigencia internacional. El viernes, el, Ejecutivo se comprometió a desestimar las querellas de delitos terroristas contra ellos. Pero los 14 mapuches consideran que el Ministerio Público puede aplicar la citada normativa en los procesos que les afectan. Además, la ONG Libertad incide en esta cuestión al indicar que el retiro de las querellas por parte del gobierno no cambia la situación procesal de los presos. De hecho, el fiscal general de Chile descartó ayer cerrar los juicios contra los mapuches procesados, alegando que sería ilegal, inconstitucional y que puede constituir un delito. Sin embargo, señor fiscal, no es ilegal allanar una casa violentamente, con una burda excusa Este mediodía fue violentamente allanada el hogar, el hogar del portavoz de los presos políticos mapuches, Warkel Rodrigo Curipán, Este mediodía los carabineros, policía chilena, fuertemente armados irrumpieron en su casa con la excusa de detener a su hermano, Lorenzo Álvarez Curipán, quien está en huelga de hambre en la cárcel de Victoria, desde hace ya más de siete meses. Se encuentra en la cárcel. Esta agresión a la autoridad mapuche se da en medio de la en medio de la urgente disposición al diálogo que tienen los voceros de los huelguistas para una favorable salida a la huelga de hambre que se extiende ya desde hace más de 87 días. Eta azkenik Bartzelonara joko dugu Bertan e, badugu lagun bat, e, ba, testu bat bidali diguena gaztelerasko testu bat da eta kontatzen duena da iraia hogeita bostetik e, hogeita bederatzi arte ba, badakizute Estatu Espainolean eh, greba orokorraren testu inguruan gertatutako ba, gertaera kain zuzen. Sobre lo acontecido en Barcelona entre el 25 y el 29 de septiembre. En un contexto de crisis estructural del sistema capitalista que muchos tratan de explicar y de comprender y al que muchas otras intentamos sobrevivir, se creó ahora hace un año una coordinación de espacios liberados y colectivos sociales. Con el fin de crear, mantener y generalizar una conflictividad social que deslegitime los discursos hegemónicos mediante la acción directa sobre las estructuras que determinan nuestras vidas individualizadas y precarizadas. Convencidas de que ante los problemas individuales las soluciones han de ser colectivas, se prepararon diferentes acciones que rebasaron los límites ideológicos particulares y que sirvieron para encontrarnos en la calle, mediante las cuales nos fuimos conociendo, empoderando y articulando en una cada vez más extensa e intensa red de relaciones. En un clima de agudización de las contradicciones inherentes al sistema que padecemos y ante un proceso evidente de alianzas entre los diferentes sectores, FMI, gobiernos nacionales, sindicatos mayoritarios, medios de comunicación de masas, que componen el poder hegemónico burgués, un mar de fueguitos subterráneos se ha ido nutriendo de los diferentes ríos, Asamblea de Barcelona, comités de barrios, sindicatos alternativos e individualidades precarizadas. Ríos volcánicos que han convertido en un océano de fuego, aquello que en un principio era un lago de resistencia aislada. Este océano de fuegos que hasta el 25 de septiembre era un magma subterráneo encontró una falla por la que salir, salir e inundar el centro de Barcelona, una falla por la que se recuperó uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, que un día fue del pueblo y que volvió a ser para el pueblo un edificio en el que vinieron a desembocar otros muchos ríos de fuego, que al sumarse al océano que antes era subterráneo, produjo una llama y una luz, que les impidió seguir ignorándonos e, e invisibilizándonos, bajo el manto de la normalidad democrática una llama y una luz que visibilizó un discurso que corre por nuestro interior y al que pocas se atrevían a poner voz. Una voz que dice, la banca nos, asfixia, la patronal nos explota, los políticos nos mienten y comisiones y UGT nos venden, a la mierda. Una voz que nos invita a luchar juntas, juntas y sin intermediarios. Una voz y una llama que nos invitan a construir aquí y ahora ese mundo que será nuestro, en el que la horizontalidad, la solidaridad y la acción directa y colectiva sobre los determinantes que estructuran nuestra vida individualizada nos permita salir del atolladero en el que nos, hemos, nos han metido ellos. Ese ellos que tiene nombre y apellidos, ese ellos para el que solo somos números, a veces en forma de votos y otras en forma de euros. Eso, ese ellos que dice que está bien y que está mal, que está dentro y que está fuera, mujeres, jóvenes, inmigrados, locas, maricones y putas, y a veces todo junto y a veces una sola. Solas y débiles, así nos quieren ellos, para poder controlarnos, para poder excluirnos, para poder reprimirnos, para poder medicalizarnos. Juntes o podemos tot, juntos, juntas lo podemos todo, gritaba la pancarta colgada en la fachada del banco recuperado. Juntas pusimos en práctica todo lo que reivindicamos. Juntas creamos un mundo o unos mundos de sujetos que se nombran en la primera persona del plural. Nosotras. En nosotras en el que nos encontramos tú y yo. en nosotras que se apoderó de un espacio vacío que nos había vaciado. Banco Español de Crédito. en nosotras que lo llenó de vida y de encuentros, de asambleas y complicidades, de charlas y de emociones, de alternativas y de propuestas concretas que desafían el viejo mundo y que abren caminos al nuevo o a los nuevos. Dicen que ese nuevo mundo duró cuatro días, del 25 al 29. Se dice que desalojaron el espacio y apagaron el océano de fuegos, que taparon la falla por la que salimos a la superficie. Pero eso lo dicen los que no estuvieron, los que no nos nombran desde fuera para quitarnos nuestra autonomía, y nos llaman ocupas y antisistemas. No saben lo que han hecho, no saben que no nos han apagado, no saben que no hemos vuelto a ese lugar del que dicen que vinimos. Nos han esparcido, sí, pero no saben lo que han hecho, no saben que al esparcir un mar de fuego se multiplican las llamas y se convierten en ríos, y no saben que los ríos, aunque sean de fuegos, corren por las partes más bajas del territorio, para encontrarse otra vez en el mar, en el mar de fueguitos. Y no saben que el mar siempre vuelve a su lugar, que lo que un día era del mar volverá a ser del mar, y se convertirá en océano, por mucho que le pongan diques, mozos o leyes antiterroristas. Siempre hemos tenido la razón y ahora también tenemos la fuerza. Juntes o podem tot. elkarrekin dena ahal dugu horrela zioen e, Bartzelonatik bidalitako testu hau Gu mundu hotxaken eh, azkenengo minutuetan sartzen ari gera ba, Bos minutu baino pixka gehiago gelditzen zaizkigu bederatziak izateko Eta herriok txaken eh, saio hau mundu hotxak bukatzeko bukatu baino lehen e, ba, azken eh, hitzak ¿es? Bye, antes de despedirnos quisiéramos agradecer a todos los diferentes colectivos que nos han dado su apoyo esta última semana, estos últimos días, desde Argentina, desde Chile, a la Dirección Nacional del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez en México, a la FNLS, al Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, al CODEM, al CODEP, desde Venezuela al Movimiento Continental Bolivariano, al colectivo Paquito Arrarán, Producción Nacional Independiente Pueblos en Lucha, la coordinadora Simón Bolívar, desde Colombia a los hombres y mujeres detenidos políticos del sur occidente y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos, desde Palestina al Centro Palestino de Democracia y Derechos para los Trabajadores, y también al igual los ocho colectivos italianos y italianos y Euskal Herria en laguna de Suiza, Irlanda, Dublín, Portugal y Alemania. También, como no recordar ahora, justo que has leído desde Barcelona también, a la Intersindical Alternativa de Cataluña, a Galicia, la Federación de Construcción de Madeira, del CIG, y también al Comité de Solidaridad de Valladolid. Denoi, mi esker, zure apoi eta bezarka hondi bat. Ta, ta horatu, urria zortzi, larun bat manifestazio bat burutuko dela Iruña, Gaztelu plazatik, internazionalismo ez da delitua, atxilot, atxilotuak askatu de Eta hurriak amazei, internazionalista guna, Gernika. Mi esker, Luzioi. Iruñakoa ostiralean, bai. Bueno, ba, ostira lontan, e, itzordu hori duzute. Pero hori da Eta hemen antxeta irratian, ba egunero duzute itzordua, sortzietatik bederatziak arte, herri hotxak. bihar, e, ba, a ber, gogoratzen nahi zen, zeren nola egunero aldatzen juten garen, abai, bihar auzo hotxak izango ditugu. E, eh, Bidaso aldeko, zein kanpoko auzo elkarteak izango ditugu gurean, ordu batez, hortzietatik bederatziak arte. Bauxe, auzo, auzoen problematiketaz, edo eta borroketaz eh, hitz e, egiteko. Gogorarazten dizuegu baita ere e, mundu hotxak hemendik bi astera berriro ere izango duzutela hemen entzun gai. Urrengo astean e, adesalanbrar e, irratsaio alabediko irratsaio internazionalista entzun gai hemen antxeti irratian ordu berdinean. Eta besterik gabe e, gure lagunak agurtzen ditugu hemendikan bi astera berriz ere zuekin, eh? Bai, agarte. Agur. Agur, mi